Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Փողոցը սկզբում Վարարակն անոնով էին կոչում։ Բնակիչները չեն հասկանում, թե ինչու հետագայում վերանվանեցին։ Վաճագան բարեպաշտի փողոցում տներ սկսել են կառուցել 90-ական թվականներից։ Դրանք զուգահեռականներով դասավորված են Զարիվայրի վրա։ Աջ կողմում 9-րդ դպրոցի թաղամասն է, ձախում քաղաքային գերեզմանատունը։ Մակերեսը մեծ է, սակայն ոչ քիչ թվով հողամասեր կառուցապատված չեն։ Որոշ հողամասերում մի քանի մետր պատ է շարված ընդամենը։ Փողոցում մշտապես բնակվում է 25 ընտանիք, դատարկ է 2 տուն։ Սկզբնական շրջանի դժվարությունները մնացել են հետևում։ Մարդիկ եղած քչովել են բավարարվում։ Նրանց հիմնական մտահոգությունը գոյուղագիզ չունենալն է առաջին հերթին։ Երեխաները խաղալու տեղ չունեն։ Սա էլ երկրորդական հարց չէ նրանց համար։ Կենտրոնից հեռու գտնվելը առավելություն են համարում, աղմուկը քիչ, օդը մաքուր, սեփական տուն ու տնամերձ հողամաս։ Ծայրամասում ապրելը ծայրամաս, որը կտրված է քաղաքից, ունի եւ իր բացասական կողմերը։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ փողոցը դեռևս ամբողջական տեսք չի ստացել։ Ենթակառուցվածքները զարգացած չեն կամ բացակայում են։ Գյուլնարա Մարգոսյանը փողոցի առաջին բնակիչներից է։ Վարդուի Ավակյանը 2005 թվականից է այստեղ բնակվում, ամուսնացել ու տեղափոխվել է նոր տուն։ այն վաղտը եկալոնք ստող ծխալել, տաքսի գելիս չլել։ Բայց մենք շարժ կան գրավի լնացալ։ Մինպեն ենք ասում տելեֆոնա, ինտերնետա, արտակին լուսավորություննա, աղբաման բերալն դիրել, առաջին կինո։ Հիմա ինչի կարիք ունեք։ Ավելի շատ փողոցի բնակիչները ինչի կարիք են զգում։ Ավելի գոյող Մարկոս են Գյուլնարը։ Ամենի շատ կոյուղ կարիք ունենք։ Մինչև մարշրուտի ձեր պահանջը հասրել է քաղաքապետարանը տեղյակի այս մասին։ Ինչ են ասում։ Շատ անգամ։ Ասում են երբ կլինի։ Կլինի, երբ չգիտենք մշտական չլալ մեր ջրերը առաջ, հետո մշտական վերքցալն։ Ավարտեն թարթել է պես ցալ, որ ջրերը գցումը դելն հատկցին, հրալչն։ Գեղտաջրերը ուր են թափվում։ Ուղամասում փոսփորված է, լուսում եմ ագում արմացու կյանք տանում թափ։ Ձմեռը այդքան չի, ինչքան էր տակ եղանակին, արդեն գարշահոտություն է հույս չեն տալիս, երբ գոյողագծեր կանցկացվեն։ Դրա մասին ընդհանրապես չեն խոսում։ Ինչ են պատճառաբանում, որ գոյողագծեր չեն անցկացում քիչ է։ Բնակչության քիչ է։ Գազ, թաղամասի բոլոր բնակիչները չունեն։ Չունեն, բնակիչը չի ցանկացել, ցանկացել է գումարը շատ է, դրա համար չեն կարողանում։ Վերևի թաղամասը գազի հից չկա Գիծնել ասմավոր բերեք, էտելա գումար։ Մի մարդը ինչքան տանի այդ գիծը, ինչքան գումար մոծը։ Եթե բնակչության թիվը շատանա, տները շատանան, այդ դեպքում էժան կնստի բնակչի վրա։ Այս ներքևի թաղում լագաս չկա, հոսանք են օգտագործում։ Գից չկա, բայց տեսնում եմ դուք տանը վառարան եք դրել։ Պաճառը ո՞րն է։ Գազս հիմա մենակ գազոջախ է։ Էտա։ Երեխոցը համար վախենում էի, քանի որ դպրոցից գալիս էի մենակ մենք աշխատանքի ենք։ Բաղնիկում Արիստոն եմ դրել։ Բանկից օգտվում ենք վարկ։ Ամեն տարի, երկու տարի մեկ փողերենք վերցնում, սենյակ սարքում միանգամից գումարը չկար որ սարքենք։ Դրա համար դեռ վառարան ընկերում, որովհետև բաքսի դեռ չեն կարողանում։ Եթե գազի վառարան դնեիք, մանավանդ որ 2 տարի է, որոշ գումար պետությունը վճարում է գազի դիմաց։ Այստեղ գազը որ դնեմ, այն սենյակներս չի տականում։ Հիմա այստեղ վառարանը որ վառում է։ Հայտի վառարան։ Մի քիչ տակալինում, դեղը տեներ, կալարիֆեր, լուսիցեմ էլ օգտվում։ Էլեկտրական հոսանքով հա, եք տակարում։ Դրան, հա։ Փայտը ավելի ժանեն ստում թե ինչպես։ Հայտը օգնում է, կիսրարս գյուղից հավարկում, հայրը սա տալիս, Կրվից հետո, որ եկել են Երևանի, պատերը ճակածալրի, դյուրալի տվալ, ծմեր չա, ինչ անկել է ներքևը, մեկը վերևը, տոնը դյուրա, տվա, մենակ իմս չի, մի քանի տները պատերը ճակել են լայնացել։ Չեք դիմել քաղաքացիական նախարարին։ Դիմել ենք, ասեցին կոմոտիկանակ մայիսումը, ասենք ձեզ ինչ եք տրամադրում։ Ժեշտը սածակել է բոլորը, տանիքը վնասվել է, ձմեռը տվել են այնա հայատում հայտեր բաները պետք է առնենք վարպետը 300.000 դրամ ա ուզում։ Հիմա դե այդ վարկերը չեն տրամադրում։ Դրա համար դեռնե հայաթուն դրամ։ Վերեկալոն ստուգալ, այնա վաննեքի տիրած, վերեկաթյում բոլորը իջել է։ Վեր շարժվել է տունը, հայլի-մայլիլող ջարդած է եղել։ Քաղաքի բարձրադիր մասում է փողոցը ամրանը շատ զով է լինում, իսկ զմերը ցուրտ է լինում։ Ստիպված եք լինում ավելի շատ փող ծախսել հա, տան ջերուցման համար։ 15 մետր փայտ էս փեչնվարում ամեն ամիս էլ լույսի փող 37000, 30000, 35000 վճարում եմ։ Թաղամասը կարծես մեկուսացած է քաղաքից, հա։ երեխաները դպրոց են գնում։ Ինչպես են գնում, տուն հա։ վերադառնում, երթուղային ավտոբուսից օգտվելու համար երկար ճանապարհ պիտի կտրեն։ 16-ը հա։ մեզ ձեռք չտալիս, որովհետև գնում են կես ժամ սպասում։ Իսկ սենց գնում ենք 14-ը երկրորդ Պարալինեից զուգահեռականից կանգնում ավտո մարշրուտկան նստում են գնում քաղաքային առաջա դժվար է շատ ցեխին ճար չկա։ Երկու անգամ գնացել է քաղաքապետարան, Էդգարը մտել են իր մոտ, երկու անգամ վերել է գրավիլացել։ Հիմա ով գալիս է, իր համար քանդում է, ջուր տանում։ Ճանապարհը նորից է նույնն է, նորից լլ ցխ Մի անգամ ասեցի, ախպեր ջան, խես սենց անում, այն պատիտակով տար, ասեց, հունց ոզում նենց էլ անում եմ։ Թաղամասում տներ են միայն, երեխաները խաղալու տեղ ունեն, որտեղ են խաղում։ Երեխաները խաղալու տեղ։ Խաղալու տեղ չունեն։ Էլ ազատ, հլավոր երեխաները կամը դբաց դե, հիմնական երեխաները խաղալու տեղ չկա։ Տղայերի խաս, մեն երկու տղայերի հետ գնում են 9 ռոդոպրոցի ստադիոնում ֆուտբոլ խաղանում։ Բայց ես իմ դիմացս մի տղա կա ու չաստկա վերցրել, բողամաս։ Բերելա տրակտորը գցել, հարթեցրել։ Երեխեքը տղան ժամանակ ժամանակավոր հա, հա։ բան է։ Փոքր երեխաները ենթադրենք ուզում են հեծանի վարել։ Գնում ենք պարկ, գնում ենք հրապարակ տաքսին կանչում ենք, հեծանիվը դնում հետևը, երեխան տանը որ 5 րոպե, 10 րոպե, երեխաները շատ բաներ են ուզում խաղալ, բայց չի դառնում որ առնում ես մնում անդող այն ռոլիկները հատ խոչը դեռ թողած միտի ահա տաղամասա մծնյանը երեխաները հետը վեր դիսկյան խաղան դեռ ձեր այդ պահանջի մասին քաղաքապետարանը տեղյակ է չէ ես չեմ ներկայացնում կխնդրենք դա էլ հաշվի առնել մեր երեխուցի համար գոնե քաղաքի չկտրվինք լի Տղջկայք դե այն տանս քվեք խաղանը։ Դե ինչան գլոխ ստրակմա։ Խոխա է մինան աչքան գոզ խոսում ես նախոխա ներ խաղոզմանը։ Դիմալու մեր թաղկոմի ասալա դիմում գիրեցիկ ներկայացնի։ Մինչև կռվն այլատա, կռվից հետո վեր եկալում, էլ ասալում, էսած դիմումին վախտը չի։ Մարդիկ տեղահանվածոն, նանց տղվարվեին, ես մինիմին, այսքան զոհեր կա, լավ է, այդ մին պահա թող դուսկյանք։ Մենգերմին պատար հետո սեն նոր-նոր վերքեց ամտեղ եկանք յորոնիմ, ասեցի կանալիզացիա կոյուղագծեր։ Ասմա վարդի դիմումը բեր, լող թաղը թող ստորագրին, ես տանիմ ներկայացնիմ։ Մին 7 տարի առաջ դիմումը կիրել եմ կոյուղագծի համար։ Ասալա դեռ այդ ֆինանսը տոնինք վեճ։ Վեր մարդիկ կշտանան, այդ հարցը կլուծինք։ 4-5 տոն ընկել։ Դե մենք 25 տոն ենք մեր զուգարանեն լող դրսում տանն ու զուգարան չեն դե իմը տանն է բայց դե իմ իմը լող շինածա բայց օկտոբր բայց դե դա ազմենը հայաթումը սարկասկցած ասեն վեճ չկամ Թում է էլի։ Դիմացս այդ ներքևը հարևանալ, պատոհան պես չա։ Հողամաս մշակում եք ձեր հողամասը։ Նա ծլանում եմ։ Մենք անում ենք։ Երկանաչեղեն եք ցանում։ Ամեն ինչ չեմ օգտվում շատ։ Լոբի, կարտոշկա, բանջարեղեն տարբեր տեսականի, սաղ ձմեռը կանաչեղեն ինձ լելա։ Ջանջել եմ պահում, մորը շատ մաքրում օրա, գոհում։ Դուք ձեզ մայրաքաղաքի բնակիչ համարում եք։ Այո, իհարկե, ես ծնվել եմ այստեղ, մեծացել եմ լինում այստեղ։ Ոչ թե որպես ծննդավայր, այլ որ քաղաքից մեկուսացած է այս հա։ փողոցը, դրա համար եմ ասում։ Քան մեկուսացած։ Դուք արդեն վարժվել եք։ Այո։ Ինձ համար այստեղ ավելա չէ այս հայկավան արմնավան։ Մխրե են ալի մերս կանալացի հարսնա։ Եթե լուծեն ինգա ճանապարհը մի թեթև հետո էլի ասում չու մի անգամից կայ չն։ Դժվարությունները լինելու են։ Ես վարեք ալում բերում ապային ստաս շկոլքացա։ Գալուշում կեստուա տարալնեն դղեն հələ հəչ։ Ինոր դպրոցիչքան մուսուրալը բերելանդը վրծելիշ ճահի ճալան դրավաս կնվալիս չիլե ասկնալիս տնել շկոլան հայատրում խոցոր նմաներ փխելիս տնելիս կելիս է ձիվի կլես կտնական շրջանու կնալիս դե մենք լավան չխայշան մեջ երեխաները եթե ոդկով գնան դպրոց անձրև ձյուն օրերին կարող են անձրևի վաղտ տաքսի անպայման անձրև տաքսի եք պատվիրում տաքսի ենք պատվիրում նորա մեքենա ոչ էլ մեզ մեքենա չի եղել էլի տաքսից ենք օգտվում բայց հիմա քիչ ենք ենք օգտվում։ Ճանապարհները քանդալն ջուր գցել, լուսնահող է, կավահող է։ Անձրևի վաղտ ներքևով են գնում, դրա հետ է տաքսով եմ ուղարկում, բայց որ լավ եղանակա լինում, չորա լինում, հավեսով գնում են։ Քանի րոպեում են դպրոց հասնում։ Այս տարիքում 15 րոպեում հասնում եմ աշխատանքի։ 9 դպրոց։ Իսկ խանութ խաղամասում կա։ Վերևում մի թիթև կա։ Ամեն օր էլ ինչ ուզես։ Կաման մաշինն են, գազերն են բերում, սանիտարն է, բանջարը։ հա։ Միշտ կյամը շորտան շրջի արևտրականն է։ Կյամը հա կորաստեղծենք թաղամասը գրավիչ է բնակվելու համար, գրավիչ է քաղաքացու համար։ Ասում, ինձ դա լավ է։ Ինձ դա լավ է, հյուրերը սուվերկյամը հաճույքով ընկյամ։ Լինում է նենց հյուր վեր հա։ չի սпасում հանկարծակի զանգում եմ ուզում եմ գամ սմավորով չայ խմին այդ մակրոտ շնչիմ քինը տեղանքն է գրավում հա, նրանց հա, հաճելի են սեփական տուն ինքը շենքում երկրորդ երրորդ հարկում բնակվող զանգում է վար աստիճանի չես անում, ուզում ենք հյուրգան կընդունես, ուզում չեմ ընդունի, համեցեք բայց որ քաղաքացիները կամենան այստեղ տուն կառուցել։ Գրավիչ է, ես դա հա, եմ հա։ ասում։ Այդ դեպքում ինչու կան հողամասեր, որոնք մինչև օրս կառուցապատված չեն։ Կառուցված չն դրա համար մարդ կա իրան քաղաքում տուն ունի։ Ինքը դրա կարիք չունի, ինքը պահմա օրինակ վաճառ է Մեկն էլ կա անասուն ապահում, մեկը կա խոզեր ապահում։ Աղջիկներս եկավ մի անգամ ամառեք, ասում դրախտում ես ապրում։ Ինձ իստի ավելի լավ է, հարմար։ Խոյք շատ են ծախե, քնակ բերում, ասում իհի մռում կծախեք։ Իմ երեխաներս կայմ, կանչիմ հարց տակ։ Մի երկու անգամ ասեցի վաճառում եմ տունը։ Այն դեպքում, որ ծախսում լիտան տաքսյուն, դպրոց ուղարկե, հիվանդան ուստար, ամ առնա ուզում, օրինակ տանիմ խուխեքս միլավ որոսալի, ուրնեն ասկցնի։ Աղջիկս ասես չէ, դղասել, ասից որ ծախես մենք չեն գալու այդ տունը, շտող առնես։ Մի անգամ սենց ասելուց մարդ եկա, որ տունը կարողա ծախեք ես իմ բնակարանը գտամ, երկու սենյակ, այլ իրան, գարաժին գտամ, խավներ փո։ Երեխեքս ասաց, չէ, ասացի պետք է գանք նայենք, ասեց դե կգաք։ Համարը տվեց, ինչքան ասեցինք երեխեքս չհամաձայնվեց։ Փառք Աստծո, խաղաղություն ու զոն։ Դժվար։ Դժվար տարիներին դժվար ալել, շատ Մենք հիշտ է աստեղ ապրելու։ Այդ համաս հայկար երդասատ ընտանիքներ կյաման, ուզում են, բայց կյաման կավոչ, նա տուվալա տածախմա թանգես, մեն ուժ պատում չի արնել։ Ոմանք իրենց հողամասը վաճառում են, ոչ թե տուն են կառուցում, այլ վաճառում։ Տուն կառուցելու պեն չկա։ Նուվեր տոնակառուցա բնակվում է։ Բայց այնա մարդ կա, ես եկա 15 տարի է, ստեղ 3 ու 4 կա։ Բեր հողա, տափա ես տարչում տսալ, սետ կաչկա կապած, գիդում չուննա, առ այսօր, ենա հատե դե թողամաս դի մարդ հետ չկեմ ասե ինսա։ Ծախումում եւ մին հրցնա ասե ինձ դիմեցիկ։ Սե համարս։ հա։ Գյուղվանքն ու քինամ, այն արտերը լոխ այնա բեցրած դեր տոնը սարկում մեր կողքեկնել ենամ խլա ու չաստկնեկա վեր կարևետությունը յորոնե ասե սետամում էսինչին սարքում տինիմ եշի ինքը տվալա 800 առալ բայց մենք 5 միլիոնով ծախումա 10 միլիոն արալ սերի ինչ ու մին պենլի դիմումը կիրել շուտ եկալն ըրալ ես դժգոհ չեմ։ Մենակ մեր այդ կանալիզացիան վերսարքեն, ինգեր միգուցե դրան իրան ժողովուրդ շկանա։ Շատ լավ է, եթե խաղաղություն ունի, այս վիճակում ապրենք։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 4-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։